Marija Latvija klausītāji, labrīt, ir 9 un 6 minūtes 4. 7. oktobrī ar TV ēterā priestris Pēteris Skudra un laiks katehēzei. Šodien mēs pievērsīsim uzmanību kat katehēzei, jā, <laughs> būs katehēze par katehēzi un mēs pārunāsim, kas ir katehēze, kas ir katehēts, un eh, tāpēc arī šodien eh, mums ir eh, ciemiņi. Pagaidām mums ir pievienojusies Rarzī pasniedzēja un katehēzes centra vadītāja Lolita Ergli. Labrīt! Jā, labrīt visiem! Un eh, mēs eh, eh, tad arī, cerams, mums izdosies pievienot arī tēvu Sergeju Ivanovu, kurš arī ir darbojies un studējis vairāk šo katehēzes jautājumu un kā katehizēt. Tas ir tāds baznīcā svarīgs un aktuāls jautājums, kur arī pavests pēdējā laikā ir um, pievērsis uzmanību arī īpaši izceļot katehēta kalpojumu, un tas ir līdzīgs kalpojums baznīcā, kā, kā lektoru vai akulītu kalpojums, kā arī eksorcistu kalpojums, tātad tāda īpaša vieta baznīcā, kas nav tikai tāds garām ejot kalpojums, ko mēs varam uzņemties tad, kad mums ir laiks vai Eh, gribēšana un ir eh, arī baznīca daudz eh, pūles ielikusi, lai šo kalpojumu attīstītu. Tāpēc arī kopā ar mums ir Lolita un tēvs Sergejs, kuri tad pastāstīs pirmkārt, kas vispār ir katehēze un kāpēc mums tā ir vajadzīga. Tad jā, ko nozīmē vārds katehēze, varbūt sāksim ar to. Mhm nu, ja vārds katehēze, tad mums ir jārunā par etimoloģiju. Un vārda katehēze etimoloģiskais skaidrojums la, no vārda, latīņu vārda katehizāre. E, šis vārds savukārt ir cēlies no grieķu vārda kateheim, Un tas bur, tā burtiskā nozīme ir no augšienes atskanēt. Savukārt jaunajā derībā šis vārds nozīmē no Dieva saņemto zināšanu mācīšanu. Un ja mēs skatu, pievēršam uzmanību svētā Pāvila vēstulēm, tad e, viņš lieto šo vārdu ar nozīmi mācīt to, kas nāk no augšienes. Līdz ar to mēs varam sacīt, ka latīņu vārds katehizāre nozīmē mācīt Kristus mācību. Vismaz tādu skaidrojumu mums sniedz savā, e, savā darbā e, priesteris e, Paskāls Ierumanis, kurš ir arī uzrakstījis mācību grāmatu, var sacīt par katehēzi pirmo, kas ir tāda visaptverošāka latviešu valodā pieejama. Ja, tad, tad eh, katehēze mācība no augšas, un eh, kas tie katehēti tad tādi ir? Nu, nu jā, nu tad eh, no tā arī izriet, jā, arī ka katehēts ir cilvēks, katehēts ir kristietis, kurš arī ir aicināts no augšas, jā. Un tā ļoti šodien gribētos, ne šodien, bet vispār uzsvērt šo katehēta identitāti un šo katehēta apustulisko apziņu. Jā, tā tas nav, ka viņu palūdza vai tikai kāds kā kādu bērnu sagatavot, vai komunija, vai kā, bet tas ir nopietnas dieva aicinājums no augšienes, un līdz ar to izriet pārējie visi uzdevumi un pienākumi, kas katehētam ir jāveic. Tā ir tā apustuliskā sūtība, jā, ne, nu, mēs šodien runājam jā, kas ir par šo baznīcu, kā dieva tauta ceļā, par šo sinodālo ceļu kad katehēts tur ieņem līdzās citiem kalpojumiem ārkārtīgi svarīgu lomu. Jā, tad eh, klausītāji dzirdam, ka vārds eh, katehēze eh, nozīmē skanēt no augšas, mācība no augšienes, tātad tas, ko mēs atklājam par Dievu. Katehēts ir Dieva aicināts cilvēks, kurš tad ir aicināts stāstīt par Dievu un izglītot cilvēkus šajās, ne tikai par Dievu, vispār par ticības lietām, tad tas būs šīs dienas temats. Arī tu vari iesaistīties šajā sarunā, varbūt tu pats esi <clears throat> katehēts savā draudzē vai tu esi saskāries ar šo kalpojumu, kā bērns, kā pieaugušais, tad noteikti tev ir sava pieredze, tad tu arī vari dalīties ar to, kā tu redzi Eh, katehēta kalpojumu, cik tas ir būtisks vai nav būtisks eh, tavā draudzē, eh, droši vari zvanīt uz numuru 67 969 131, var ierakstīt īziņas uz numuru 266 77 272, vai arī rakstē e-pastu uz studija at rml.lv. Priecāsimies par tavu iesaistīšanos, par taviem komentāriem, par taviem jautājumiem. Priestara katehēze – Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu, 9 no rīta. Jā, tātad eh, šīs dienas eh, temats ir eh, katehēze kopā ar mums arī tad Rīgas augstāko reliģijas zinātņu institūta pārstāvji Lolita Ergli un tēvs Sergejs Ivanovs, kuri mums tad stāsta par katehēzi, par katehētu un katehēta aicinājumu. Baznīcā ir šīs katehēzes un katehēta tāds jautājums sakal pacelts, vairāk izcelts jautājums, tad varbūt jums abiem, kāpēc baznīca vairāk pievērš uzmanību, un es zinu to, ka ir pirms gada vesels dokuments izdots par katehēzi un katehētiem, tad varbūt varat pastāstīt, kāpēc šāda pastiprināta uzmanība pievērsta tieši šim jautājumam. Um, nu, es, cik es noprotu, tad pēdējais, tad eh, pāvesta galvenā rūpe ir iesaistīt eh, katehe, katehēzē lajus. Un kā arī šis pēdējais dokuments, Antiku ministerium, viņš ir tieši veltīts tam, ka tiek, kā jau <clears throat> jūs minējāt, ka tiek izcelts eh, katehēta kalpojums, bet tieši no laju vidus, nevis no garīdznieku un konsekrēto personu, jeb klosteru ļaužu vidus, bet tieši no laju vidus. Eh, tas, kas mani personīgi mm, mm, uzrunā no jaunākā eh, katehēzē veltītā direktorija, ko ir izdevusi tautu evangelizācijas e, tātad, pāvesta e, komisija, e, tad um, tas ir tāds skatījums uz katehēzi ģimenes kontekstā, kur ģimene ir tā katehēzes vide un kur ģimenē tiek uzsvērta arī savs, vairāku pauģu savstarpēja miedarbība tieši Uh, kristīgai audzināšanā, ticības audzināšanā. Uh, un tādēļ mm, mm, es domāju, ka pāvesta galvenā rūpe ir tā, uh, lai pirmām kārtām katrs cilvēks uzņemtos atbildību par kristīgo mm, audzināšanu savā ģimenē, Eh, pirmām kārtām, kā tā ir visraksturīgākajā vidē, un eh, otrām kārtām droši vien eh, pāvests vēlās, lai ģimenēs ir šie, šie starppauģu liecība, ticības liecība, un viss doku, jaunais dokuments, kurš ir izdots 2020. gadā e, ievies e, liek uzsvaru uz evanģelizācijas un katehēzes miedarbību. E, jo bieži vien mēs bieži vien saskaroties ar katehēzes nodarbībām, vai, vai mēs, mums esat katehēzi asociējies tikai un vienīgi ar um, kaut kādu īsu dzīves posmu, kad mēs gatavojamies vai, eh, pirmajai grēkslūdzē vai pirmajai svētajai komunijai. Bet eh, šis ir kārtējais dokuments, kurš um, <clears throat> atgādina, ka katehēzē ir permanentais raksturs, pastāvīgais raksturs. Tātad kā mm, mēs iepazīstam un padziļinam e, ticības patiesību, e, ticības patiesību izpratni visas savas dzīves garumā. Man e, rodās jautājums, jo es arī te pārlasīju šo pāvesta dokumentu, kur viņš uzsver katehēta aicinājumu un to, ka tas tāds īpašs kalpojums baznīcā Un man, un es domāju, arī daudziem citiem var rasties jautājums, ar ko tad atšķirās katehizācija no evaņģelizācijas un ar ko katehēts atšķirās no teologa, jo nu, tas viss ir tomēr kaut kas saistīts, nezinu, pasludināt Dieva vārdu, skaidrot Dieva vārdu un jā, kādas ir atšķirības starp teologiem, katehētiem un katehizāciju un evaņģelizāciju. Es eh, eh, teiksim, ja mēs gribētu tā vizuāli vizualizēt šo, šo jautājumu, tad um, mums vajadzētu iedomāties svēto rakstu grāmatu, uh, nosauksim to par evaņģēliju, un uh, tā, tad, tā darbība, kas saistīta ar šo grāmatu, ir um, evaņģelizācija. Tātad, ja mēs turam rokās evaņģēliju, tad mēs evaņģelizējam, skaidrojam, tad pasludinam kerigmu, jeb labo vēsti par pestīšanu un par iespēju būt pestītam un aicinājumu uz eh, iesākt šo eh, pestīšanas ceļu. Savukārt katehēze mums saistās ar grāmatu ar nosaukumu katehismas Un tā darbība ir tāda padziļināta ticības patiesību skaidrošana, kur jau, eh, kur, kura jau ir balstīta eh, gan svētajos rakstos, gan tradīcijā, gan teologis, eh, teoloģijā, gan liturģijā. Par, un, un šeit šis jautājums, ar ko tad atšķirās uh, no teologa katehētas, un es domāju, ka, e, ja mēs ņemam vērā to, ka teologa form, e, ka katehēta formācijā ir obligāts iekļaut šis teoloģijas elements, e, ka ir jābūt teoloģiskai formācijai katra, katram katehētam, tad, tad nu, skaidrs, ka kā katehēts ir teologs. Vienīgais, nu, es, um, mm, es šeit ieviestu tādu mazu precizējumu. Nu, ja mēs runājam par pāvestu, piemēram, Benediktu 16. un sakām, ka viņš ir teologs, tad tas ir drusku savādākā izpratnē, vai ne? Nekā tur, teiksim, es kā katehēts vai cilvēks, kurš ir ieguvis teoloģisko izglītību, nu, laikam nedrīkstētu sevi saukt par teologu. Es varētu sacīt, ka man ir teoloģiskā izglītība, teoloģiskā formācija, bet vai es esmu teologs, tas drīz, nu, teiksim, tādā, šeit ir jābūt šim skaidrojumam, precizējumam. Tāpēc nu, es teiktu, ka, ka katehētam ir jābūt teoloģiskai formācijai, teoloģiskai izglītībai. Bet, bet vai katehēts ir teologs? Nu, es teiktu, ka teologs drīzāk ir pāvests Racingers. Ja? Bet, <laughs> bet nu, tāda līmeņa teoloģiskie domātāji vienīgi saukties par teoloģiem. Nu, tā, tas ir tā, saka, tāda zemesvītras komentārs. Es te drīkstu piebilst, Protams. jā, būtībā katehētas dialogs, un man te gribētu sacīt, ka, nu, Katehēts iekļauj sevī ļoti daudz šos virzienus, aspektus. Viņš ir teo, ne, ne, ne tikai teologs, viņš arī nav, ja kā raciņģers saka, bet viņš ir pedagogs, viņš ir cilvēku pazinējs, viņš ir pavadonis. Jā, tātad katehēts Mums ir šodien jāapzinās, ir viņām ļoti plašs zināšanu un darbības lauks. Es te gribētu piebilst, jā, arī no šī jaunā dokumenta, jā, varbūt kurš uzsver, ka katehēts ir ticības liecinieks, skolotājs, jā, mistagogs, kurš atklāja patiesību par Dievu, par cilvēku, Un arī viņš ir pavadonis. Ja? Un te man gribās pieskarties tam, ja, ka nu, līdz šim mums saistās, ka katekēta sagatavo pirmai komunijai, nu, un viss jāpazūdam. Ja? Tā tad viņš turpina pavadīt ja, šos te cilvēkus, ja, kuri tātad bērnus pieaugušies, kuri uzsākuši šo katekēta ieiešanas baznīcā ceļu. Pirms brīža arī tavs Sergejs skaidroja, ka pavests saista katehēzi vispirms jau ar vecākiem, kuri māca saviem bērniem par Dievu, māca lūgties, māca kādas ticības patiesības, tad jautājums, ko mēs varam saukt par katehētu vai katehētu, Tas ir kaut kas eh, tāds īpašs cilvēks, kurš ir saņēmis eh, apstiprinājumu no baznīcas, ka viņš ir katehēts, vai arī eh, katehēts ir jebkurš, kurš dalās ar savu ticību. Nu, pirmām kārtām jau saskaņā ar kanoniskām tiesībām, baznīcas kanoniskām tiesībām, tad katram cilvēkam, kurš dodas pārstāvēt baznīcu, piemēram, skolās kā katehēts, tad viņam ir jābūt tā saucamai kanoniskai misijai. Un šeit, protams, eh, uzreiz ir, <clears throat> ir šis, eh, šis kalpojuma svarīgums iziet gaismā tad, kad mēs skatāmies, ka tagad pāvests jau piedāvā eh, šo, šo kalpojumu, šo kalpojumu pielīdzināt arī, teiksim, E, e, lektora kalpojumam vai, vai mm, šiem pārējiem kalpojumiem, kuri jau saistīti ar tā saucamajām mazajām svētībām. Ja? Tā tad e, šī kalpoja, katehēta kalpojuma ranga tiek pacelta, kļūst augstāka, tad šis, šis, šī atbildība līdz ar to arī kļūst lielāka. Un, um, tāpēc e, es gribētu šeit e, atcerēties, ka iepriekšējā direktorijā, jeb 1997. gadā izdotajā direktorijā, kurš apkopo sevi visus dokumentus pēc Vatikāna otrā koncila dokumentus, kas saistīti ar kristīgo audzināšanu un katehēzi, tur mm, tiek sacīts, ka e, katehēts ir tiešs starpnieks, kas atvieglo kontaktu starp cilvēku un dieva noslēpumu, kā arī savu, e, savstarpējo kontaktu kopienā, kristiešu kopienā pirmām kārtām, un ka tas ir ka, e, audzinātājs, kurš sekmē ticības izaugsmi, jeb briedumu, ko um, katehēzes dalībniekus eh, sasniedz ar svētā gara palīdzību. Un tur ir maza piebilde. Tieši tāpēc katehētam ir jāpieliek pūles, lai viņa personīgā kultūra, sabiedriskais stāvoklis un dzīvesveids nerādītu šķēršļus citu cilvēku ticības ceļā, gluži pretēji lai veidotu apstākļus, kas motivē atvērtību uz kristīgo vēsti, lai tā kļūtu pieņemta un padziļināta, lai tā tiktu pieņemta un padziļināta. Tātad nu šeit mēs jau redzam, ka, mm, ka vislielākais uzsvars arī jaunajā direktorijā tiek likts uz to, ka katehēts ir liecinieks, ticības liecinieks. Un kā šī ticības liecība, viņa vien, vienlīdz ir svarīga gan ģimenē, gan e, draudzes kopienā, gan izējot pasaulē kontaktā ar, ar neticīgajiem cilvēkiem e, vai citu tic, e, kristīgo denomināciju pārstāvjiem vai citu ticību pārstāvjiem. Paldies par šo skaidrojumu. Es atgādinu klausītājiem, ka šodien sarunājamies ar viņu ar eh, Arzī eh, pārstāvjiem, ar eh, Lolitu Ērgli un tēvu Sergeju Ivanovu un runājam par katehēzi, par katehētiem, par katehētu aicinājumu. Pāvests Francisks ir izdevis tādu dokumentu, kur viņš katehēta kalpojumu, pielīdzina, ka tas ir tāds kalpojums līdzīgi kā lektora akulītu vai um, eksorcista kalpojums baznīcā, ka tas saņem īpašu tādu sūtību, īpašu svētību, ko var veikt baznīcas vārdā, tad mēs arī noskaidrojām, kas ir katehēts, ko nozīmē vispār katehēze un katehēts, un tad kas var būt par katehētā, tad mēs zināmā mērā katrs esam aicināti būt par lieciniekiem, un katrs esam aicināti augt savā ticības izpratnē, un tad mums ir vajadzīgi katehēti, ne tikai, lai sagatavotos pirmie svētajai komunijai un iegūtu kādus ticības pamatus, bet Runa tā tad ir par šo pastāvīgo izaugsmi ticībā, arī tas, ko mēs darām šeit Radio Marija ēterā, iepazīstot svētos rakstus, iepazīstot dažādas ticības patiesības, par tām runājot un daloties. Tad klausītāji noteikti arī tu vari iesaistīties, tev arī noteikti ir kādi jautājumi par katehēzi, par to varbūt kā rūpēties par pastāvīgu šo formāciju. Jautājums, cik no jums vispār ir izgājuši katehēzi un uh, kuriem no jums eh, tā ir apstājusies pēc uh, eh, svētdienas skolas pabeigšanas. Tā varētu būt arī interesanta aptauja, ko veikt starp mūsu uh, klausītājiem. Tātad vai pēc svētdienas skolas beigšanas tu esi saskāries ar katehēzi, tad droši var zvanīt uz numuru 67 969 131, var arī rakstīt īziņas uz numuru 266 772 272. Bet tagad laiks dziesmai. Thank you. Pēteris Skudra. 9,31 minūte 4. 7. oktobrī ar tevi ētrā priesteris Pēteris Skudris. Šodien sarunājamies par katehēzi un eh, katehētiem. Pāvis Francisks ir katehēti tu kalpojumu pielīdzinājis, var teikt, pacēlis tādā svētību līmenī, ka tam cilvēki saņem speciālu svētību no sava bīskapa un var veikt šo kalpojumu baznīcā līdzīgi kā lektori un akolīti un um, eksorcisti, kāds varbūt varētu teikt, bet hei, es savā draudzē lasu lasījumus arī bez šīm svētībām, tā, tiksim, tā normālā kārtība baznīcā būtu tāda, ka uh, to dara cilvēki, kuri ir sagatavoti to darīt un kur ir saņēmuši svētības un līdzīgi, tad arī tagad ir ar katehētu kalpojumu Tajā izskatā arī pārunājām ar eh, tēvu Sergeju un Lolitu Ērgli, kuri piedalās šajā katehēzē, ka mums vajadzētu vēl parunāt par eh, katehēta eh, definīciju. Tā, savukārt, kamēr mēs runājam par to, kas ir katehēts un katehēzi klausītāji, jautājums tev, vai tu esi sastapies ar katehēzi arī pēc tam, kad esi izgājis svētdienas skolu? To tu vari mums pateikt vai nu zvanot uz numuru 67 969 131, vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. Gribam zināt to, vai lielākajai daļai no mums beidzās pieredze ar katehēzi, tad, kad mēs Eh, pabeidzam svētdienas skolu, vai varbūt vēl mēs esam kaut kur ar to saskārušies. Bet jā, tad eh, tās, Sergei, tu gribēji minēt eh, definīciju, ko mums piedāvā pāvesti, kas ir katehēts. Jā, mēs noskaidrojam vārda katehēze etimoloģisko nozīmi, bet va, svarīgi vēl būtu pievērsties katehēzes definīcijai vai, vai teiksim, visiem līdzinējiem mūsu uh, Eh, visus līdzinējos mūsu tādus um, eh, mūsu atziņas, ka mm, tā viņas um, savienotāji eh, attiecināt uz, katehe, uz katehēzes būtību un um, tā klasiskā definīcija, kā, uz kuru visi mēdz atsaukties, ir Jāņa Pāvila otrā Eh, ir meklējama Jāņa Pāvela otrā apustuliskajā pamudinājumā par katehizāciju mūsdienu pasaulē, katehezi tradende, un viņš saka, ka katehēze ir bērnu, jauniešu un pieaugušo, un šeit seko trīs elementi. Eh, ticības audzināšana, kas, kas īpaši satur kristīgās doktrīnas mācīšanu, parasti pasniegt organiskā un sistemātiskā veidā uh, ar nolūku ievadīt ticīgos kristīgās dzīves pilnībā. Un tad šie trīs elementi ir ļoti būtiski - ticības audzināšana, doktrīnas mācīšana un ievads e, kristīgās dzīves pilnībā. Ievads kristīgās dzīves pilnībā nozīmē, e, nozīmē e, attiecības ar kungu, attiecības ar Jēzu, komunija ar Jēzu kā katehēzes mērķis, tātad e, personiskā rakstura attiecības ar kungu, kuras, e, kuras ir visa, visas katehēzes pamatā mērķis un, un, un līdzeklis. Un tādēļ Man liekas, ka ir ļoti svarīgi definējot katehēzi, vienmēr atcerēties, ka mēs nerunājam par kaut kādām zināšanām, vien, mm. eh, kuras ir jāiegaumē, bet eh, mēs runājam par to, ko, eh, kā ieklausīties Jēzu, kā sarunāties ar Jēzu, kā dzīvot kopā ar Jēzu, kā mm, uzturēties Jēzus klātbūtnē kā aicināt Jēzu savā dzīvē un, un, un veidot ar viņu attiecības, kopt ar viņu attiecības un palikt ar viņu attiecībās uz mūžiem. Jā, paldies par šo definīciju, tātad ticības audzināšana, doktrīnas mācīšana un uh, tad ieviešana kristīgās dzīves pilnībā, kas ir personiskas attiecības ar Jēzu. Mums ir arī kāda klausītāja, kas vēlas dalīties. Tad lūdzu, kas mums ir sazvanījis? Halo! Lai tev slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Jā, lai tev slavēts Jēzus Kristus mūžīgi slavēts. Jūs dzirdat mani? Jā, mēs dzirdam jūs. Jā. Jā. Man, man, man e, tāds jautājums ir, kur liepais diecēzē katahējas notiks, jo es klausos, ka Sergejs Ivanovs priesters runā. Mm -hmm. Jā. Jā, tad, tad e, vai liepājā kaut kur notiek kādas katahēzes? Katehēzes notiek jebkurā draudzē, katrā ziņā par um, vēlēšanos padziļināt ticības patiesību izpratni. Uh, uh, va, uh, ar, ar šādu vēlēšanos var griezties pie katra draudzes prāvesta, un draudzes prāvesta pienākumos ir nodrošināt katehēzi savā draudzē, nu, gan ja runa ir par um, Eh, katehēzi, eh, katehēzi vecumposma katehēzi, eh, dažādu vecuma posmu katehēzi. Tas nozīmē gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan skolas vecuma bērniem, gan pirms sakramentiem, gan pēc tam, kad jau ir saņēmuši sakramentus, gan teiksim, katehēzi sirmgalviem, kuri, kuri vēlās padziļināt savu, savu izpr, ticības patiesību izpratni. Tā kā um, es domāju, ka, ka uh, katehēze notiek pilnīgi katrā um, Liepais diecēzes draudzē, un vienīgais atliek izrādīt par to interesi un pavaicāt savam prāvestam, kur, uh, pie, pie kura katehēta tad griezties, vai, vai notiek un kādos laikos, kurās dienās notiek šī katehēze vai notiks parasti. E, es domāju, ka tagad varētu būt grūtības sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību, e, jo e, jebkāda pulcēšanās ir lielāka pulcēšanās mazākās telpās, kas, jo parasti jau draudzēs ir telpu ierobežojums, tātad e, mm, ir mm, nevēlama un, un tādēļ e, katehēze varbūt drīzāk notiek attālināti atkal ar, ar interneta e, palīdzību un starpniecību, be, un tas varbūt vecāka gada gājuma cilvēkiem šo procesu apgrūtina, uh, Bet cerēsim, ka drīz viss eh, atgriezīsies eh, katehēzes ziņā, braucēs eh, ierastajā kārtībā. Tad, tad jāvēršās vienkārši pie saviem draudzes priestiriem un jāprasa, kur ir iespēja tad apmeklēt katehēzi un padziļināt savas attiecības ar Kristu. Mēs runājam par to, ka tātad katehēzes definīcija ietver to, ka mēs vēršamies uz eh, kristīgās dzīves pilnību, kas ir attiecības ar Dievu, bet pirms tam tas ietvēra arī ticības audzināšanu un doktrīnas mācīšanu. Eh, es domāju, ka noteikti līdzīgi kā man arī daudziem citiem var rasties jautājums, ar ko tad atšķirās ticības audzināšana un doktrīnas mācīšanas. Varbūt Lolita var palīdzēt tēvam Sergijam vai <laughs> Ar ko atšķirās? Nu, varbūt es te pateiktu pavisam īsi, ja, to, ko tās Edgars teica ja, par šo te katehētu uzdevumu un arī balstoties, ko nu pat ir pateicis eh, Pāvis Francisks, kad bija konference, ja bīskapa konference tieši par katehēs jautājumiem, nu pat septembrī, viņš to noformulēja pavisam īsi. Tātad, ka katehēze dzīvā tradīcija, kas ir pirmkārt no sirds uz sirdi, otrkārt no prāta uz prāta, un trešām kārtām no dzīves uz dzīvi. Un, ja varbūt mēs runājam par šo doktrīnu, būtībā tās nav atdalāmas lietas. Ja mums jāskatās tā integritāte, katehēs arī, bet ja mēs gribam tā nodalīt doktrīnu un audzināšanu ticībā, nu viņas būtībā nav nodalāmas mhm. lietas, ja? jo tas ir kopā. Nu, bet, ja mēs tā gribam teorētiski, tad nu, doktrīna būtu, teiksim, tas prātam, un tā audzināšana būtu sirdī un dzīvē. Ja? Mm. Bet īstenībā ir šī veseluma pieeja, kur mēs ņemam vērā visus šos aspektus. Ja? Un mm. tāpēc, nu jā, bet ja nodalīt, tā doktrīna ir uz prāta vairāk. Skaidrs, bet saprast, kam mēs ticam. Tādā ziņā audzināšana būs saistība tā vairāk ar liecību, eh, kā mēs dodam ticības liecību savā eh, vidē, kur, ierastajā vidē, kur mēs atrodamies. Uh, Eh, tur vairāk, eh, vairāk šis personīgais piemērs uzrunā nekā izrunātie vārdi. Savukārt, doktrīnas mācīšanā tur jau bez konkrēta satura neiztikt. Mm. Tur ir jāpaskaidro katra, katras eh, ticības patiesības saturs. Piemēram, ko, ja mēs runājam par baušļiem, tad eh, pie audzināšanas man ir jādod piemērs, kā es pats ievēroju to bausli. Piemēram, tur tev nebūs eh, nepatiesu liecību dot par savu tuvāko. Savukārt, eh, pie doktrīnas mācīšanas man jau ir jāpaskaidro, ko nozīmē tā nepatiesa liecība, no kā tā, kas tā, mm, ko, ko viņa sevī satur. Mhm. Lolita, tur ir rīko dažādus eh, seminārus katehētiem, un eh, zināms ir arī tas, ka tagad oktobrī eh, jūs gatavojaties semināram katehētiem. Jautājums, kas var kļūt par katehētu un cik izglītotam vai neizglītotam šim cilvēkam ir jābūt, lai viņš varētu iet un teikt, ka es arī gribētu būt katehēts, esmu saņēmis šādu aicinājumu? E, nu, lai kļūtu aicinājumi, kad mēs saņemam aicinājumu, tas ir ar katru no mums. Nu, tad mums ir jādara jā, tas, lai mēs šo aicinājumu varētu īstenot. Un, lai īstenot aicinājumu, jā, tā tad mums tā tad pamatā visam ir nu, izglītība. Jā, tā tad jāiegūst atbilstoša izglītība. Nu, šobrīd mums e, nav atsevišķs katehēzes kurs, jāteiksim, katru kursu katehētiem. Mm. institūtā ar ārzi, bet mēs katru gadu tiem, kuri nav studējuši ar ārzi, vai arī kuri jau ir studējuši ar ārzi, mēs rīkojam tālāk izglītības kursus. Tāpat kā jebkuram, kā es teicu, katehēts ir arī pedagogs. Ja? Un šie tālāk izglītības kursi katru gadu jau zināmajā seminārā garīgais impulss. Un šogad arī ja, neiztrukstoši tā tad 23. oktobrī Mums ir šis webinārs, jā, tātad webinārs, kas notiek tātad attālināti. Un tas jautājuma webināra mērķis ir padziļināt, atjaunot un aktualizēt izpratni par katehēta identitāti un aicinājumu baznīcas kopīgajā ceļā. Mm. Ja? Tātad, tas ir viens, viens no mērķiem, ir, kā mēs teicām, šī zināšana, uh, Eh, aspekts, bet otrs mērķis ir šo mūsu kā katehētu tādas kopības veidošana. Jā? Vai šim webināram var pieteikties jebkurš, kuram interesē, vai tas attiecās tikai uz tiem, kas veic katehētu eh, kalpojumu šobrīd nē, no, baznīcā kāda draudzē? Jā. Jā, jā nē, noteikti var pieteikties jebkurš. Viņš varbūt vēl neveic šo kalpošanu, bet, kā tu teici, viņam ir aicinājums. Jā, viņš ir saņēmis, viņš domā par to. Pieteikties var jebkurš interesējums. Tad ir 23. oktobris, sestdiena, kur mums ir jāvēršās, lai saņemtu linku uz šo webināru. Jā, vēršamies Rārzi mājas lapā. Un tur ir tieši var iet uzreiz ir šīs webināri, ja, tās, tā, tā, tas norādes visas, bet varbūt arī, ja varbūt ir kādas grūtības iet vai kā, var nosaukt es arī savu telefonu numuru. Jā, droši, un var jā. man piezvanīt, ja nekavējoties pat. Un tā tad es esmu Lolita Ērgle un telefona numurs ir 2, 9, 5, 2, 7, 064. Tātad tiem, kuriem interesē pieteikšanās katehētu webināram par katehēta lomu baznīcā, sinodālajā baznīcā, par kuru mēs arī šobrīd runājam, šajam šo sinodālo ceļu, tad var apmeklēt ar arzī mājaslapu, kas tā arī ir, arzī.lv, un tur meklējiet katehētu webināru 23. oktobrī vai arī tad zvaniet Lolitai uz numuru 29 527-064. Tāds ir telefona numurs, par, uz kuru zvanot jūs varēsiet uzzināt vairāk. Tātad 29-52-7064. Vēl mums te klausītāji ir kāda pensionāri uzrakstījusi, ka viņa ir Tad atbildot uz jautājumu, vai cilvēki ir saskārušies ar, ar katehēzi pēc uh, svētdienas skolas, viņi saka, viņi ir izgājusi alfas kursu un uh, katehēzējas katru dienu, droši vien klausoties Radio Marija. Vai alfas kurs ir katehēze vai nav? Vai tas ir kaut kas jau cits? Alfas kurs ir ievads kristietībā, Un noteikti tas var būt labs sākums priekš tāda eh, nopietnai eh, iesaistīšanai, eh, nopietnai katehēzei un apsveicama lieta. Jāņem vērā vienīgi tas, ka tas ir ievads vispār kristietībā, nevis katoļticībā. Mm. Un, mm, un vēlāk padziļināt jau sava, sava, savas konfesijas, pēc savas konfesijas piederības uh, Eh, protams, ticības patiesību eh, izpratni. Jā. Bet, Vēl tāds eh, jautājums, pirms mēs noslēdzam šo katehēzi. Jūs abi divi minējāt to, ka katehēzi nav tikai svētdienas skola un gatavošanās pirmajai svētajai komunijai vai, nu, varbūt, kas ir pieaugušie gājuši cauri, teiksim, sagatavošanās kristībām. Jūs runājāt par to, ka Katehēze ir tāds pastāvīgs process, eh, kuru mēs esam aicināti uzturēt arī pēc tam, kad esam izgājuši eh, svētdienas skolu. Eh, jautājums, kā varbūt rīkoties tiem cilvēkiem, kuri nu, viņu draudzē varbūt katehēts nodarbojas tikai ar šiem bērniem, kuri iet svētdienas skolā, svētdienas skola beidzās, viņi saņem pirmo svēto komuniju. Ko tālāk? Ko jūs ieteiktu darīt, ja, piemēram, draudzē nav šīs kādas pastāvīgās formācijas? Nu, pirmām kārtām jau vajadzētu mm, pamanīt to, ka pirms katra sakramenta pieņemšanas ir paredzēta katehēze. Un, teiksim, ja, ja mm, mēs esam izgājušie katehēze pirms pirmās grēksūdzes un svētās komunijas, tad tālāk eh, seko pusauģa vecums un uh, iestiprināšanas sakraments, kur, kuram arī vēlams būtu sagatavoties pirms mēs viņu pieņemam. Diemžēl Latvijā joprojām ir tāda praksa, ka iestiprina uzreiz pēc pirmās eh, komunijas saņemšanas, tai pašā gadā, tai pašā vasarā vai kā E, tas nelīdz galam ir e, labi, jo tomēr e, cilvēks aug, attīstās, un viņa izpratnē par attiecībām ar Dievu arī ir jāattīstās. Un tāpēc, piemēram, iestiprināšanas sakramenta pieņemšana saskaņā ar baznīcas kanoniskajām tiesībām tomēr ir pusauģa vecums, nu, ap 14 gadu vecumu. E, savukārt vēlāk, nu tad sadarināšanas kursi, ja cilvēks prāto veidot ģimeni, laulāties, tad tā ir atkal brīnišķīga iespēja katehēzei pirms e, saņem laulības sakramentu. E, protams, tad, kad piedzimst bērniņi un kad viņus ir jākristī, tad vecākiem tā un krustvecākiem tā ir brīnišķīga iespēja atkal iziet katehēzi, uh, kas būs vairāk akcentēta uz viņu atbildību par bērna un krustbērna kristīgo audzināšanu. Vēlāk, kad bērns gatavojās pirmai grēksūdzēm, pirmai komunijai, atkal vecākiem un visai ģimenei tā ir brīnišķīga iespēja atjaunot gan savas zināšanas, gan, gan savas attiecības ar kungu, eh, piedaloties tādā mm, mm, eh, dzīvojot līdzi tai katehēzē, kas ir domāta e, kā vienam no ģimenes locekļiem, bet e, visa ģimene tajā ir iesaistīta. E, savukārt, tikpat labi gan direktorijos ir, ir uzsvērts arī tas, ka katehēzē ir jābūt arī galvenai Eh, ir jānotiek arī eh, baznīcas eh, at, sacīsim, aktīvistu, ka katehēze ir jāsniedz arī tiem cilvēkiem, nevis nevien tiem cilvēkiem, kuri spēr pirmos soļus vai uh, vai e, e, ticībā, bet arī tiem, kuri ir ļoti aktīvi e, draudzes dzīvē un pārstāv dažādas kopienas draudzē, piemēram, koris, ministranti, procesijas dalībnieki, kad arī viņiem ir jāsniedz katehēze, jānodrošina katehēze, lai viņi padziļinātu savu kalpošanu būtību, kā viņš, kā, kā viņš, um, mm, e, ko viņi dara ikdienā, draudzē, kalpojot ar, e, piemēram, kori vai, vai pie altāra, lai šī izpratne, e, mm, cik lieliem noslēpumiem viņi tiek klāt, viņos pieaugtu. Un tāpat tās ir arī runa par dažādām mm, par, par dažādām sabiedrības grupām, eh, kad runa ir par eh, profesijām. Piemēram, kate, eh, atsevišķi kate, kate, katehētiskais kalpojums, kas mm, uz šodien dienu, piemēram, būtu vajadzīgs medikiem, kuri ir pārdeguši, kuri paši par to runā, kuri saka, ka, viņiem ir nepie, ka viņi nevar atgūties, ka fiziski viņi vēl atgūstās, bet morāli, garīgi viņi nevar atgūties pēc neierastās saskaršanās ar, eh, ar mirušo cilvēku eh, teiksim, daudzumu, kāds ir pieaudzis tagad viņu, viņu vai, vai teiksim, katehēze māksliniekiem, zinātniekiem, un tā, eh, vai arī speciālā katehēze cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – vai arī nu, katehēze personām ar asociālo uzvedību, e, vai e, kur ir e, ja pusauģiem, kas ir konfliktā ar likumu, atrodas speciālajās audzināšanas iestādēs, atkarībās nonākušajiem, psiholoģiskās un seksuālās vardarbības upuriem, Eh, emigrantiem, imigrantiem, eh, bezpajumtniekiem. Eh, tā kā šī, šis darba lauks ir ļoti liels un, un tās mērķa auditorija, auditorija ir ļoti liela un tas ir izaicinājums īstenībā baznīcai un, un tāpēc jau šis kalpojums laikam arī tiek tik ļoti tik ļoti izcelts uz doto. Paldies arī Lolita vēl kaut ko grib pievienot. Jā, es ir, paldies tā Sergei, tas ir ļoti labi, jā, cik nepieciešama katekēs, bet es tā ļoti praktiski gribētu pie mūsu pašu draudzēm apstāties, jā. Tātad, ko mēs varam darīt, tātad, tātad bērni, teiksim, pirmā komunija, jā, un pēc tam, kur viņi aiziet. Tātad, tas ir pats pamats, jā. Un tā tad sāk būt ar labā gana katehēzi. Un pēc tam, kad bērni ir saņēmuši pirmo komuniju, ar viņiem ir vienkārši jāturpina strādāt. Ir vienkārši jānāk, vai viņi būs divi vai trīs, ja? bet ar viņiem jāiesaista kaut kādās aktivitātēs, ar viņiem ir jāstrādā un jāstrādā gadu, divi līdz iestiprināšanas sakramentam, ja varam vēl tālāk. Un tā ir problēma. Ja? Tā ir problēma. Labi, šodien mums ir Covid, bet, piemēram, es saku no savas pieredzes, pagājušajā gadā ļoti labi to veicām Eh, ja, nu, attālināti. Ja? Arī svētdienās jāatcēla datoru, un mēs piedzīvojām šo kopību. Tāpēc es ļoti aicinu. Un mēs zinām, ir viens katehēts uz draugu, ja, lielākoties. Tāpēc ļoti aicinu prāvestus Un ļoti aicinu tos cilvēkus, ja kuri tiešām sajūt šo aicinājumu uz katehēzi, piebiedroties šim katehēta pulkam, ir pie prāvas teikt, jā, es gribu, es esmu gatavs, es mācīšos, es darīšu, jo mums ļoti ir vajadzīgi šie katehēti, lai mēs vismaz strādātu ar tiem cilvēkiem, kuri mums ir uz draudzēm. Jā, un ļoti aicinu visus. Jā, jā, nu, vismaz, pat... vismaz var pamēģināt. Tad var pamēģināt jā. 23. oktobrī. Nekur tālu nav jābrauc eh, savās mājās, var atvērt eh, datoru un vai telefonu un sekot šim webināram, kuram mēs varam pieteikties ar arzī mājaslapā ar arzī.lv un tad arī uzzināsim vairāk par šo iespēju, kā mēs vismaz varam uzzināt par to, kas ir katehēts, varbūt piedaloties šajā webinārā mēs arī sajūtam kādu pamudinājumu pamēģināt paši to kalpojumu savā draudzē, protams, arī ar pārējās draudzes atbalstu un draudzes priestaras sveitību. Lolita un Sergei, liels, liels jums paldies eh, par šo laiku, ko bijāt eh, kopā ar mūsu klausītājiem. Eh, mums te vēl klausītājs uzdod jautājumu, vai katehēzes ir tikai katoļiem. Protams, ka nē, šī ticības audzināšana un doktrīnas skaidrošana un aicinājums uz personiskām attiecībām ar Dievu ir visās konfesijās un, un šī varbūt tiek saukta dažādos eh, vārdos, bet tas, ko mēs saprotam ar katehēzi, tas eh, notiek visās konfesijās. Tā kā liels paldies arī klausītājiem, kuri iesaistījāties, zvanījāt, rakstījāt īziņas, un eh, Lolita un Sergija mēs tiekamies atkal šeit rādījām arī ēterā nākam ceturtdien, vai ne? Jā. Jā, tā kā klausītāji, tad mēs vēl šīs balsis dzirdēsim. Pavisam, pavisam drīz turpinam ar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 ar atkārtojumu pulksten 11. vakarā.